infectantoi nun estas pli rapide identigeblai. Esploristoi de la Technica Universitato de Muncheno cae de la Imperia Collegio de Londono disvolvis metodon por la pli rapida identigo de infectantoi. Helpe de la nova tecnico, la attendo tempo de plurai tagoi povas esti mallongigita al malmultai minutoi. Tio povus revoluziigi la terapion. Helpe de massospectrometroi cae de bacteria datum banco infectantoi estus signife pli rapide identigitai. Esploristoi de la Technica Universitato Muncheno cae de la Imperia Collegio en Londono disvolvis novan metodon, per ciu la attendo tempo por la determinado de infectantai bacterioi povas esti mallongigita de gis nun plurai tagoi al quelcae minutoi. Tio ebligas pli effectivan terapion, raportis la muncena alt lerneio. Tradizie, la diagnoso de bacteriae malsanoi funccias per la longdaura isolado de la infectantoi cae la preparado de bacteriae culturoi. Attendo tempoi de plurai tagoi, estas cetio la regulo. Nur post tio eblas comenzi cun la celita curazzado de la malsano ce ilia nova metodo. La esploristoi utiligis la maso spectrometrion, quiu estas procedo, por la determino de la masso de atomoi cae moleculoi. Per tio eblas recte listigi en specimenoi de histoi cae fecajoi specifain metabolain productoin de bacterioi. Inter la per la nova metodo identigeblai bacterioi, estas clinice signifai infectantoi, kiwi povas exemple iniciati stomacan canceron, au kiwi estas respondetsai por inflamoi de pulmoi, caide meningo, serba membrano, au ciui staras en contexto cun fruai nascoi, cae crome cun gonoreo, au venenigio de sango. Oni intensas nun plivastigi la datum bancon. Entute tutte estas conatai cae prescribitai laula esploristoi, pli ol mil quartcent bacteriae infectantoi.